oss bid saam. Here, ons het so baie dinge hier gesing wat ons hart in glo. Here, dankie vir die wyse waarop U almagtig is en waarop U ons in U almag in besit neem waar ons ver oggend sit met 'n klomp kwessies in ons lewe en denke en gedagtes en goed waar ons nie duidelikheid het nie. Eerstens om ver oggend net hier te wees in 'n tradisie in 'n kerk wat oor duisende jare kom. En jy weet die Here dat al verstaan ek nie iewers iewers ken u my. Here ons soek u, ons soek u wil. Hierdie week wat voorlê moet ons 'n klomp besluite neem. 'n klomp daarvan doen ons sommer spontaan sonder om daaraan te dink, maar help ons Here om ons weg te kan vind. En dankie vir die troos, die ongelooflike troos waar ons in glo dat dat dit nie ons is wat u kry nie, maar dat u ons kom kry. Help ons Here om dit te kan sien. Juis in die gedagtes wat nou in ons aan die gang is. Help ons om die sin te kan sien van van die mense saam met wie ons leef ook die sin baie keer in in swaar kry en moeilikheid. Ons glo Here dat U ons behoue laat bly in sulke tye. Ons glo dat ons verander word en dat U ons vorm in goeie en slegte tye. Dankie dat ons hier vanoggend kan vind, Here. En seker die ding wat ons bid, Here, is dat ons spontaan sal wees in ons geloof. Dankie dat ons harte spontaan kan bid en vanoggend spontaan kan vra. En die goed wat ons vra, Here, raak die mense vir wie ons lief is. En die goed wat ons vra, raak die dinge wat ons op die nuus sien en die dinge wat ons om ons sien gebeur. Dankie vir 'n gemeenskap van gelowiges wat U vir ons gee, 'n kerk. Mense wat soos ek glo en wat kan help om my pad in hierdie wêreld te kan vind. Dankie ook vir die mense wat u op ons pad bring wat partykeer nie deel is van hierdie gemeenskap nie. En ons glo dat u ook daarin is, Here. U is groter net as ons kerk. Dat u in 'n wêreld werk. Help ons ook daar om met wysheid en insig te kan sien wat om te kan doen. Ons dink ver oggend aan 'n klomp mense, Here, wat op ons gebedslys is. Ons dink aan die tye waarin ons leef en 'n klomp kwessies wat uh oral in die wêreld lê en besonder hier by ons stuk droogte wat 'n uh, eh, klomp dinge by ons ook losmaak. Ons bid vir reën, Here, ons bid vir verligting. Dankie Here dat U vir ons in hierdie tye help en by ons is dat ons vanoggend U stem kan hoor. Amen. Ons gaan ehm um, nou die doop bedien en ek wil vra dat die volgende doopouers vir my na vore sal kom. Cassie en Via Karstens. Cassie, julle kan daar staan. En dan Kobus en Tessa Kemp. Gideon en Anne Marie Meyer. Dis reg. Johan en Willemien Strydom en Henry en Angen van die kerk. Kobus, jy moet langs hulle staan. Gideon, jy moet langs Kobus hulle staan. Dis baie belangrik vir die name van die babatjies. <laughs> Johan, Willemien, jy moet hier staan en hierheen aangaan. Jy staan hier. So. Ek hoop hierdie is vir julle 'n wonderlike geleentheid om vanoggend hier te staan. Wanneer het julle laas so voor in 'n kerk gestaan? Ehm um, dis wonderlik want julle deel saam met ons in 'n gemeenskap van gelowiges. Ek dink as julle so spesiaal van julle staan al die tweede keer hier, is hier van hulle die derde keer hier so staan. Ek is seker nie, maar van julle het al hier gestaan. Ehm um, maar ek weet dit is vir julle besonder om so voor ons almal hier vanoggend te wees en julle gesin en families hier te kan hê. En ek dink julle almal het 'n besondere plek in die lewe gevind met hierdie kind dat die Here vir julle kinders gegee het en dat dit interessante goed losmaak. Die een interessante goed van hierdie groepie is, ons kry hulle gewoonlik voor die tyd bymekaar en dan gesels hulle. Nou jy hoef nie gesprek onder hulle te fasiliteer nie, want hulle deel een gemeenskaplike ding wat hulle nie ophou laat oor praat nie. En dis kinders en dis raad van hoe jy maak met kinders. So dis altyd lekker om julle bymekaar te kan hê, um, om so saam te kan gesels. Vanoggend word die doop bedien en die doop is glad nie ingewikkeld nie. Doop in die nagmaal noem ons sakramente. En die Here het nie vir ons die goed gegee dat ons moet kop krap oor die betekenis daarvan nie. Hy het dit vir ons juis gegee as 'n hulp om ons geloof te kan versterk, om ons iets tasbaar te gee om vir ons te kan sien, om te kan onthou dat iets kan gebeur. En wat die Here eenvoudig vir ons vanoggend kom sê is die volgende: Ek kom verbind myself aan hierdie kind, soos wat ek myself aan julle lewens kom verbind het. So die Here kom bevestig dat hy van die dag van ons geboorte is by ons is met sy liefde en met sy genade en sy krag. En dan is daar 'n mooi teksvers in die Psalms wat sê niks kan ons daarvan skei nie. En hierdie is baie kosbaar eendag as julle kinders en julle deur moeilike tye gaan. Want in moeilike tye voel dit vir jou ek kan nie hierdie kind ek weet nie wat om te doen nie. Die Here is daar en hy sal vir julle help. Die idee is dat julle julle kinders so groot maak dat hulle met die versekering leef daarvan. Daarom doop ons kinders so klein as moontlik. Ons doen dit uit 'n geloofsoortuiging omdat ons glo in die onvoorwaardelike liefde van die Here. Terwyl ons vashou in hierdie genade, dwing die Here ons in niks in nie. Jy is onder geen verpligting nie. Hierdie is vrywillig. En hy verwag van ons eintlik om met geloof te kan leef en responsief daarop te kan leef. En eendag gaan julle kinders dit ook moet doen. Julle kan nie vir hulle sê jy kies nou vir die Here nie. Hulle moet tot daardie insig kan kom. Waar kom ons in al hierdie goed wat ons sê? Die Bybel leer dit vir ons. Die Ou Testament verhale leer dit vir ons, maar in die Nuwe Testament het Jesus dit op 'n besondere manier vir ons kom wys deur vier goed: deur sy lewe, deur sy kruisiging, deur sy opstanding en deur die Heilige Gees. En daarom kan jy verseker weet, ehm um, deur sy lewe bevestig die Here vir ons dat hy by ons is en dat hy vir ons omgee. Deur sy kruisiging bevestig hy vir ons dat ons toegang het om ons skuld en sonde te kan bely. Daar hoef niks tussen ons en die Here te kan staan nie. Ons kan dit vir hom gee. Ook tussen ons en ander mense nie. Deur sy opstanding bevestig die Here dat ons verbind word aan sy opstanding deur die doop omdat hy ons vergewe. Hy gee vir ons nuwe lewe. En die wonderlikste ding wat ons ons kinders leer is on, ons kan mekaar vergewe. Niks wat gebeur is so erg, né, dat ons nie daardeur kan kom nie. En die Here gee ons die genade om dit te kan doen en die werking van die Heilige Gees. Dit bevestig dat die Here elke dag met ons stap. So in hierdie maniere kom praat die Here reguit met ons. Wat vra dit van julle? Dit vra van julle spontaniteit om hierdie kinders of kind na die beste van julle vermoë groot te maak sodat hulle deur julle voorbeeld kan sien wat dit beteken om 'n verhouding met die Here te kan leef. Maar daarom moet julle groei. So Wees deel van 'n gemeenskap. Groei in julle geloof. Laat die Here saam met julle pad stap. Dit bevestig ook wat dit van ons vra is dat ons 'n geloofsgemeenskap skep wat soos hierdie goed is. 'n Geloofsgemeenskap waar mense kan tuiskom. Waar mense kan groei ongeag wie hulle is. Om te bevestig dat jy die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit geloof of bygewoonte nie, moet jy op die volgende vrae antwoord. Eerstens, Bely hulle dat hierdie kinders aan die Here behoort en daarom gedoop moet word? Bely hulle dat wat in die Bybel staan waar is tot julle hedendaagse lewens spreek en beloof julle om hierdie kind waarvan julle die pa en die ma's aan die beste van julle vermoë groot te maak. Cassie en Via, wat is julle antwoord? Kobus en Tessa, Hansa. Gideon en ander Marie. Johan en Willemien. En Henry en Angen. Hulle gaan die kinders vir ons inbring. Julle kan net so omdraai en vir my in 'n ry staan en hulle gaan vir ons die kinders inbring. Daniel Gerhardus Karsens, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Amy Kemp, ek doop jou in die naam van die Vader en en van die seun en van die Heilige Gees. Jan Meyer ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Johan en Willemien, dankie julle kan kom staan. Johan uh, gaan vandag ook gedoop word en hy lê belydenis van geloof af. So Johan, ek bevestig net weer die tweede vraag dat jy glo dat dit wat in die Bybel staan waar is, dat dit jou belydenis is en dat jy glo dat Christus jou verlosser is. Wat is hier op jou antwoord? Johan Strydom, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Isabou stryd hom. Ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Nina Katherine van die kerk. Ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Dankie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie besonderlike oomblikke saam met hierdie ouers. En hierdie paar oomblikke wat ons diep onder die indruk kom van ons eie lewens dat ons saam met hulle deel in hierdie verbond, Here. Dankie dat U met ons daaroor praat en dat U op maniere vir ons dit wys. Ek weet dis baie mense wat ver oggend hier sit vir wie hierdie doop 'n ongelooflike troos is. Wie se kinders ver oggend ver is en wie bekommerd is oor hulle kinders. Dankie Here dat dat ons hulle in U hande kan oorgee, dat U vir ons goed bedoel en dat U ons help om hierdie lewe te kan leef. Amen. Ek wil vra dat ons almal staan, uh, as ons ver oggend saam ons geloof bely. Hulle het 'n belofte gemaak, so kom ons staan as ons hardop ons geloof bely op die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees,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 Soos wat julle weet, ehm vier ons in hierdie tyd die 500 jarige herdenking van die reformatie 2017. En ons eie tema van hierdie jaar, ons sê dit maar net gereeld is reformerend vorentoe. En miskien ek hoop aan die einde van die diens ook vanoggend dat julle 'n begrip sal kry wat wat bedoel ons met reformerend vorentoe. Reformatie 500 en, uh, 1517 2017. Ek dink ons groot probleem met hierdie ding oor die reformatie is dat ons dink ons dink terug aan 'n aan 'n gebeurtenis in kerkgeskiedenis. Dis vir ons verskriklik moeilik vandag om agter te kom hoe hierdie ding ons lewens vandag raak. So, wat het die reformatie gedoen? Dit het een nie net 'n kerk verander nie. Dit het 'n wêreld verander. Uh die lewe wat geleef is het letterlik in 'n ander vlak gekom met musiek en met literatuur en 'n klomp ander goede. En ja, die reformatie het 'n kerk gaan verander, maar hier is die ongelooflike goed oor hoe dit ons lewens raak. Uit die reformatie, dit het nie in 1517 gebeur nie, dit het begin, maar in die loop van daai eeue. Hulle het nie na die reformatie gesê, "Ag, ah, hier's vier beginsels nie," maar uit die reformatie het vier beginsels gegroei wat wat nie 'n kerk verander nie. Wat oor ons gaan. Oor ons lewe gaan, oor ons geloof gaan, en hoe ons God leer ken en hoe ons in 'n verhouding met God is. En dis daai paar goed. Ek weet dit is nou baie klein. Ehm um, maar dis die vier temas ook in die kwartaal. Eerstens uh, sola scriptura. Sola dis Latyns wat beteken alleen die skrif. In die eerste kwartaal het ons dit gedoen. Ons is vanoggend by die laaste preek daaroor. Die volgende kwartaal gaan dit oor sola fide, alleen geloof. Die derde kwartaal sola gratia, alleen genade. En aan die vierde kwartaal solus Christus, alleen Christus. Hierdie hele jaar gaan ons reekse daaroor aanpak wat daaroor praat hoe raak hierdie beginsels ons lewe. Dis nie deel van 'n kerkgeskiedenis nie. Dis deel van ons huidige werklikheid. En vanoggend is die laaste preek gaan oor sola scriptura en vanoggend is ons tema baie eenvoudig. Wat beteken dit dat die Bybel vir ons uh gesag dra? Ons sê die Bybel is belangrik. Hoe is dit belangrik vir ons? Hoe werk dit? Hoe raak dit my lewe? Hoe verander dit my lewe? Hoe vorm dit my lewe op hierdie stadium waar ek leef? Of miskien sal van julle kom op 'n plek en sê ek weet ek besef eintlik ek het groot geword met hierdie idee dat die Bybel belangrik is. Maar as ek regtig vanoggend eerlik moet wees, dan lees ek dit nie meer nie. Of ek lees dit bitter min Of dis bitter min dat ek dit lees dat ek regtig daaroor dink oor wat dit is en hoe dit my lewe raak. Op 'n manier het die Bybel miskien vir ons outomaties geraak. Die dis vir ons belangrik dat hy daar moet wees, dat hy moet lê. En op 'n manier dink ons hy werk op ander maniere. Wat is die gesag van die skrif? Hoe raak dit ons? Hoe verander dit ons? Hoe praat die Here met ons uh, daar? Hier's dan 'n paar kinders vanoggend in die kerk. Dis dan lekker dat julle in die kerk is. Voel julle partykeer julle sit in die kerk en julle weet nie waaroor 'n preek gaan nie. Ja, baie groot mense voel ook so, nê. Nee. Sê ek weet nou nie eens wat die dominee vanoggend gepreek het nie. En ek het iewers het my gedagtes begin gaan na 'n kant toe met 'n klomp goed. En partykeer lees ons uit die Bybel uit ook en voel presies so dat die Bybel vir ons verskriklik moeilik is want ons ons verstaan dit nie. Het jy 'n Bybel vir kinders? Het jy 'n Bybel? Waar is die kinders? Het jy 'n Bybel? Almal van ons het Bybels by die huis. En as ek vir jou die Bybel wys, wat sien jy as jy daarin kyk? Wat sien jy hier? Ons sien 'n boek. Dis 'n boek wat 'n begin het en wat 'n einde het. En nou wil ek vir jou vra wat gebeur as jy dit oopmaak? Né? Nee, as ons dit oopmaak, wat sien ons? Ons sien maar net partykeer gewone woorde van lank, lank terug. Maar weet julle wat glo ons? Ons glo dat in hierdie Bybel daar iets meer is. En ek wil by julle hoor, ek wonder of julle weet as ons dit lees wat daai meer is. Nê? Nee. Wat glo ons? Die Bybel is lewendig, nê? Nee? En werklik. En myne rook ook so bietjie, nê? Nee. Nou het ek julle aandag. Ek wonder as julle julle Bybel gaan oopmaak of presies dieselfde kan gebeur. Ons glo die Bybel is lewendig en kragtig. Glo ons nog werklik so? Wat is die meer van die Bybel? Weet julle, ek het 'n probleem gehad. Kyk toe ek groot geword het, het ek ehm um, ek het nooit van lees gehou nie. Ek weet nie of julle van julle hou van lees, maar my idee was ek kan onthou ek moes probeer hulle het van ek het 'n boek gekry en ek moet hierdie boek onder die knie kry. Ek moet hom probeer verstaan. En my groot stryd met die kerk was is dat dit gekompliseerd is om dit te verstaan. Jy kry dit nie verstaan nie tot ek agtergekom het, maar my liewe land eendag dis nie ek wat dit probeer verstaan nie, maar dis God wat my verstaan. En ek begin agtergekom het hierdie is baie meer as woorde. Die Bybel is baie meer as dit. En ek wil vanoggend gou vir julle op 'n baie eenvoudige reis neem van 3000 jaar waar ek julle drie plekke na toe wil vat wat moet ons praat oor die meer van die evangelie. Sal julle vir my blaai na Deuteronomium toe. Ons gaan 'n teks te lees. Hou die Bybel oop daar by jou. Hou die Bybel daar oop. Ons gaan uh, nog 'n ander teks ook lees. Maar Deuteronomium. En as ons Deuteronomium lees, dan Deuteronomium 4, dan kom ons by ehm um, so die tekste wat ek nou gaan lees, Deuteronomium 4 vat ons so terug, ek weet nie, min of meer, 1400 voor Christus, 1300 voor Christus. So dis ons eerste plek. En wanneer jy in Deuteronomium lees dan dan sien jy hierdie kaart hier agter. Ek weet nie of jy dit kan sien nie. Dis die storie van onthou julle toe die Israeliete uit Egipte bevry is. Hulle was slawe daar. En toe die Here vir Moses gesê ek gaan hulle bevry, maar ek Moses ek gaan vir jou gebruik. Jy moet my help met dit. En toe die Here hulle uitgelei het Egipte uit, en hy het hulle afgebring na die Sinaï provinsie toe en daar op berg Horeb het hulle die 10 gebooie gekry. Julle onthou die storie, né? Nee? Eksodus vertel vir ons daai storie. En van daar af het hulle opgetrek na die beloofde land toe. Dit is nie 'n ver end nie. Dis seker so 300 200 km, maar dit het vir hulle 40 jaar gevat om daar te kom. Vir baie lank het hulle daar gebly en in die einde van 'n baie baie lang tyd staan Moses as jy die volgende skyfie kyk. Moses staan op berg Nebo. Nou berg Nebo is in Jordanië en daar kyk jy oor die dooie see. En net regs lê Jerigo en op daai heuweltjie, jy kan dit daar sien, is Jerusalem, 20 of 30 km van daar af. Nou dink vir jouself, na jare en jare se reis staan Moses op berg Nebo en hy moet van hulle afskeid neem en hy sê wat gaan ek vir julle sê? En hy sê, oh, ek gaan vir julle sê Deuteronomos. Detro 2 Nomos wet. Die eerste keer was die wet by Sinai. Maar ek gaan nie vir julle wette gee nie. Ek gaan vir julle God se storie met mense vertel. En julle eintlik is die eerste 5 boeke van die Bybel wat interessant baie lank terug in die Bybel die wet van Moses genoem is. Moses 1 2 3 4 en 5. Dit was so gewees. Hulle was nie altyd Genesis, Exodus later bygekom. Dit was Moses 1 2 3 4 en 5. Moses se storie van mense. Nie wette nie, maar die storie van mense. En dan lees ons die volgende. Uh Deuteronomium 4. Israeliete, julle moet luister na die voorskrifte en die bepalinge waarin ek julle onderrig. Okay, daar's 'n ding wat hulle die wet van Moses genoem het, nee, hy sê ek julle onderrig. Julle moet daar volgens lewe, dan sal julle bly lewe en die land binnegaan en in besit neem wat die Here die God van julle voorvaders vir my sal gee. Moenie iets byvoeg wat ek julle beveel het nie en moet ook nie iets daarvan wegvat nie, maar gehoorsaam die Here julle God se gebooie wat ek julle gegee het. En dan vers 6. Gehoorsaam die voorskrifte en lewe daarvolgens, want daaraan die doel sal ander volke sien dat jy wysheid en insig het. Hoor gou-gou. Ons wil amper half terugtrek na ons toe vandag toe. Hoekom sal mense kom? Hoekom sal mense dit as gesaghebend aanvaar? Want dit wat jy doen, dit wat jy gehoorsaam sal getuig van wysheid en insig. En dan nou hoor wat sal die volke sê? Watter groot nasie se God is so by hom soos die Here ons God by ons is elke keer as ons tot hom bid. Watter groot nasie se voorskrifte en bepalinge is so billik as hierdie wet wat ek vandag vir julle gegee het. Ons leef met die perspektief dat dit moeilik is. Gesag van God is moeilik. Dan sê dit is so billik, dit is so maklik, dit is die natuurlikste ding. As ons dit begin doen, dan gaan mense sê, "My liewe land, dis nie ons sin nie, dit maak sin." En dan is die hele storie, partykeer hoe ons miskien die Bybel wegpak. Dis daar, ons weer is daar. Maar ons het daarvan vergeet en dan sê dit pas net op en wees baie versigtig. Solank jy uh eh, of versigtig om solank jy leef nie hierdie dinge wat jy gesien het te vergeet of te verontagsaam nie. Jy moet dit alles vir julle kinders en julle kleinkinders inskerp. Nou gaan ek gou vir julle vra, wat moet ons vir ons kinders en kleinkinders inskerp? Né? Nee? Wat wat wat is die boodskap? Moet ons hulle die wette leer? moet hulle die wette getrou nakom? Nee, daar's iets meer. Hulle moet die wette nakom sodat hulle kan lewe. Ek gee dit vir julle sodat julle kan lewe, sodat julle God se bedoeling vir julle lewe uh kan ontdek. Wat is die Here se bedoeling hierin? Presies dit wat ek nou gesê het. Die Here se bedoeling was nooit om vir mense net 'n klomp reëls te gee om na te kom nie, maar om vir hulle die pad te wys, sodat ons wat sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. En dan, wat is die uitwerking daarvan? Mense sê, dit maak sin. Dit maak sin. Uit hierdie gedagte julle, uit hierdie geskiedenis wat ek julle vertel het, het iets ontwikkel wat ons godsdiens noem. 'n tent van ontmoeting, 'n tempel, geskrifte en 'n kerk soos wat ons dit vandag kry. En die belangrike ding was deur die hele geskiedenis van die ontwikkeling daarvan was al hierdie goed voertuie om God se gesag te dra, maar hier's die ding, dit was nooit die gesag self nie. Die wet en die wette wat daar gestaan het, was nooit die gesag self nie. Die wette het gewys na iets. Die tent van ontmoeting het gewys na iets en die tempel het gewys na iets, net soos wat die kerk ook gewys het na iets. Die oomblik wanneer die vinger teruggedraai word, wanneer die kerk en die tempel nie meer na God gewys het nie, maar na hulle self gewys het, sê die geskiedenis, het daar groot probleme gekom. So ons kan vir onsself vra nou nou hoe dit dan gebeur dat mense vandag nie meer daarin sin vind nie. Hoe is dit dat mense vandag sê ek rig nie my lewe daar volgens in nie want want as ek kyk na die kerk of ek kyk oor hoe julle dit hanteer maak dit nie sin nie. En selfs dat daar mense is wat aversie uh daarin kry. En dit bring ons by ons volgende teks. Kom ons blaai na Matteus 6. Matteus 6. En dis presies die konteks waarin Jesus Eh, hierdie gedeelte lees Matteus 6 vanaf vers 17. Ek gee gou tyd dat ons soontoe bly. En waar ons was 1400 eh, voor Christus is ons 1500 jaar later. En die konteks is in alle waarskynlikheid ons sê miskien hier in 30 31 na Christus min of meer. Die konteks is die prentjie wat julle in die agtergrond sien. Toe Jesus groot geword het, het hy groot geword met die wet van Moses. Presies hierdie selfde ding waarvan Moses gepraat het. Deuteronomos wat vertel is in 'n verhaal, maar in dit was daar 613 bepalinge. As jy vandag vir 'n Jood gaan vra, groei jy net nie 10 gebooie en hulle sê, daar's nie net 10 nie. Daar's die wet van Moses, 613 bepalinge wat op 'n manier vir mense wat nie geweet het hoe om te boer nie en wat om te doen nie, lewe gegee het in die woestyn. En dan wat gebeur het mense het nie ge, gewonder wat sê God en dan het hulle gaan kyk na hierdie 613 reëls. En as hulle nie geweet het wat sê die reël nie, dan het jy gegaan na die tempelplatform toe en jy het 'n rabbi gaan soek. En die rabbi moes dan vir jou uitspraak gee oor jou kwessie. Né? Die Bybel sê nie alles oor alles nie, selfs die 613 wette nie. En dit is waar Jesus baie keer loop en dan luister hy wat die rabbi sê. En baie van die tekste wat ons het van Jesus, dan interpreteer hy, dan sê hy dis wat hulle sê, maar weet julle wat sê ek? Dis wat ek sê. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het glad nie daarvan gehou nie. Hulle het gesê hy is ongehoorsaam. En toe gebeur hierdie teks in alle waarskynlikheid daar op die tempelplatform. Matteus 24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 Onthou die skrifgeleerdes en fariseërs het hierdie goed streng nagekom. As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van skrifgeleerdes en fariseërs nie, sal julle nooit die koninkryk van die hemel ingaan nie. So wat gebeur? Hulle is nie gemaklik met Jesus se interpretasie van die wet nie en Jesus vang hulle uit. Hy sê vir hulle wie hulle dit het nog nooit waar dit gegaan het is dat dit oor God se bedoeling gegaan. En die, en die punt is julle volg hierdie bedoeling baie nougeset in die tyd waarin julle leef. Julle volg die gesag van die skrif, maar julle mis God se doel en betekenis daarvan. En toe het Jesus gesê kom ek sê vir julle. En dan gaan die gedeelte aan waar hy die wet van Moses vat en hy trek nie 'n streep daardeur nie. Hy gee daar 'n nuwe betekenis sodat dit ook meer betekenis sal insluit en sodat dit nie mense sal uitsluit nie. So hy sê, die punt is julle volg nie die doel nie want wat julle doen hierdie stelsel het skeiding gebring tussen mense. En dis nie God se doel nie. So ek vat die wet van Moses en ek brei die betekenis daarin uit sodat mense betekenis daarin kan vind. Hy maak dit vir hulle oop. En wat lig hy uit? In al hierdie goed wat hy uitlig. God is nie net bekommerd oor mense 1400 jaar terug nie, hy's bekommerd oor hulle vandag. En daarom verg dit dat ons gehoorsaamheid van vandag die insig sal hê om te weet hoe om hierdie goed te kan hanteer. Een van die mooiste voorbeelde vir my is ehm um, en wat vir my die meeste tref is die storie van van Johannes 8. Jesus en die vrou wat oorspel gepleeg het. Julle ken die storie? Wie afgespeel in alle waarskynlikheid by die tempel? Hulle bring 'n vrou voor hom en dan sê hulle die wet van Moses sê dit dit en dit. Wat sê jy? En dan trek hy nie 'n streep deur die wet van Moses nie. Hy brei dit uit dat hulle kan verstaan dat God sy hart in sy hart leef om nie hierdie vrou te veroordeel nie, soos wat hulle haar veroordeel nie. En hulle kop verander heeltemal en hy verander hierdie vrou se lewe. En dan sal so 'n mooi ding wat dit sê die skare staan om hom en hulle sê: "Maar nou, kyk wat het hier gebeur. My liewe land, hierdie is on ongelooflik." Hy is as gevolg hiervan gevangene geneem en tereggestel. Laaste eh, plek, derde plek. Ons is weer 1500 jaar na hierdie gebeure. So in, ek het nou 3000 jaar gespring. 3000 jaar gespring. Dis 'n lang tyd. En ek is by 1517, is by Martin Luther wat 95 stellings op die kerk van Wittenberg se deur vasgespijker het en in opstand gekom het teen wat? Teen 'n kerk en teen 'n paus wie die gesag geword het. En sy boodskap was van die godsdienstige stelsel is net hierdie stelsel is te rigied. Waar God wil insluit, is dit besig om mense uit te sluit. Dis besig om mense onmenslik te maak. Dis besig om hulle te roof. En dan hierdie groot ding van Martin Luther. Martin Luther het in die kerk gesit en gesê, "Waar kry ek 'n genadige God?" En sy antwoord was, "Ek kan hom nie sien in hierdie kerk nie. Ek kan hom nie sien nie. Ek kan hom nie sien in die gehoorsaamheid en getrouheid van die kerk soos dit in daardie tyd is nie." En toe doen hy 'n radikale ding wat nie vir ons radikaal is nie radikale ding. Hy kom met die standpunt dat die, dis nie die paus wat gesag het nie. En die paus is aangestel nie, as die opvolger van Petrus. Hy het gesê van nou af het elke gelowige by magte om die evangelie te kan lees, die Bybel te kan lees en daaruit betekenis te kan kry, om dit te kan interpreteer en om God te kan vind. Onthou, ek dink julle besef nie, voor die tyd was dit nie so nie. Gelowiges kon dit nie lees nie want hulle kon dit nie verstaan nie want dit was nie in hulle eie taal gewees nie. Die Nuwe Testament is nie gelees nie. Hulle het nie gelees van God se genade nie. Hulle het nie gelees van sy liefde nie. En wat Luther gedoen het, Luther het toe 'n Bybelvertaling begin. En mense het in hulle eie taal dit begin lees. En wat s'ie gesag wat hulle gekry het, het begin vind en daar kom die solas. Hulle het genade gevind. Hulle het liefde gevind. Hulle het Christus gevind. Hoekom? Sodat ons kan sê, sodat mense nie net in 'n struktuur of 'n kultuur kan inpas nie, sodat mense kan sê, ons het hierdie lied wat sê, ek weet verseker dat Jesus leef. Ek weet verseker. Hy's nie net 'n God 2000 jaar terug nie. Ek weet dat hy vandag leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Kerk het gesê, "Ag. Uh-uh. Jy jy gaan eers jy gaan eers vaag gevier toe. Jy gaan boet vir jou sonde. Ek was verlore, maar ek is gevind. Onthou, ek kom by die gesag van die Bybel om te kan sê, is dit wat ek vind daarin? Ek was verlore, ek het uh, ek ek is gevind. Nou het ek vrede want ek is God se kind. Hy is my leidsman. Hy laat my leef. Hy is oorwinnaar. Hy is die Heer, selfs as ek wat selfs as ek struikel. En ek berou sal hy vergewe want hy's getrou. Hierdie is 'n genadige God wat ek waak kry. En dan sê dit is dit moeilik? <laughs> En as ons die perspektief laat ontstaan dat dit moeilik is, lig is sy las, sag is sy juk. Dis nie moeilik nie. Hy gee vermoeides die ware geluk uit sy liefde en sy genade en trou. So weet ons hoe God sy kinders bou. Hoe behou hy ons? Genade, liefde, trou. Hy is my leidsman. Hy laat my leef. Hy is oorwinnaar. Hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek het berou, sal hy vergewe. Hy is getrou. En ons sit vanoggend hier laastens. Ons reis eindig in Stellenberg 2017. Wat hou ons gehoorsaamheid in? Iets van ons kultuur, iets van ons tradisie? Ja, Maar daar is meer. En reformatie het iets daarmee te doen. Want die lied wat ek julle nou gelees het, gaan oor God wat ons verander. Ons bely nie 'n boek nie. Ons bely nie ek glo in die Bybel nie. Ons glo in die Here wat agter in hierdie Bybel is. Ons glo dat die Here hom in die algemeen aan ons openbaar. Ons glo in die algemene openbaring van die van, van God. Ons sê nie vir God hoe hy hom openbaar en nie openbaar nie. Maar hier's die wonderlike ding. Ons glo in sy besondere openbaring. Ons glo aan God se storie met mense. Ehm um, daar's 'n teks in Johannes 21 wat sê hierdie boek het 'n begin en 'n einde. Johannes 21 eindig en te sê wie Jesus het so baie goed gesê wat nie in hier beskryf is nie. Gaan lees dit. Heel. En as ons alles moes neerskryf wat Jesus gesê het, sal die boeke in die daar sal nie genoeg plek wees nie. So in 'n sekere mate julle het ons hier 'n begin en 'n einde. Ons het 'n seleksie van wat Jesus gesê het. Maar hoekom is dit genoegsaam? Want van dit vertel vir ons ons storie. Die idee is nie dat die Bybel ons moet terugvat om te leef soos mense 2000 jaar terug nie. Die doel is dat hy ons in die toekoms sal vat. Dat en dit gebeur deur een ding, dit gebeur nie net deur lees nie belangrike ding. Ons lees die skrif en ons glo dat die Heilige Gees ons daardeur inspireer. Kom ons bid saam. Here, ons kom al jare saam met 'n Bybel en met 'n kerk. En ons hak daarin vas. En ons worstel, Here, om duidelikheid daarin te kan kry en betekenis daaruit te kan vind. Help ons om dieper te kan kyk, Here, en u bedoeling te kan sien. Om bewus te raak, Here, dat die gesag nie net lê in woorde en sinne van lank terug nie, maar dit lê in 'n die diep getuienis oor mense. En dankie dat wanneer ons dit lees, dit ons raak. Daarom Here gee vir ons die fokus en visie om dit te kan lees. En om die Gees geleentheid te kan gee om met ons te kan werk. Maak in ons die wil wakker. Heilige Gees, maak ons oë oop sodat ons werklik kan sien. Amen. Wonderlik om vir julle huisie te kan stuur met hierdie woorde van 'n God. Wees verseker dat die genade van ons Here Jesus Christus en dat die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Gees vandag by jou is en altyd by jou sal bly.